أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا Ispričat ću vam istinitu priču o jednoj djevojci muminki koja je između svih svojih osobina koja je studirala islamske nauke koja je imala između svih svojih dobrih dijela imala jedno posebno lijepo dijelo. A to je da je svaku noć imala običaj da pre spavanje u svojoj sobici uči Allah-u knjigu. I to je bio njezin adet, njezin običaj, njezina praksa. Vir, svaki dan nešto da prouči iz Kur'ana. I šta je bilo? Allah subhanahu wa ta'ala odredio da ona nakon određene bolesti preseli na Ali kao mu Međutim, ono što je čudno u svemu tome jeste da odmah nakon dženaze, odnosno nakon tog dana kad je ukopana na večer, njena majka koja je osjetla veliku prazninu i pustoš u svojoj kući nakon što je otišla muminka. U noći, u neka doba noći, nekom potrebom je izišla u hodnik i čula je čudne glasove iz sobe u kojoj je spavala i boravila njena čija. A tija glasovi su asocirali na plać. U početku je bilo kao da jedna osoba plaće, a onda kao da je mnogo, mnogo osoba koje plaće. Prišla je bliže da se uvjeri i uvjerila se da stvarno kao da je soba puna ljudi koji plaću. izlazila iz strava i zemlju, povukla se i tu informaciju, tu stvar, kazala i objasnila svojom mužu. Međutim, muž je rekao, ajde, možda se učinilo i tako. Ali to nije bilo pričinjavanje, nego to joj se isto ponovilo i sutra večer, i sutra večer, sve dok ona nije to kazala jednoj svojoj prijateljici, onda je ova rekla, ja ti savjetujem da potražiš savjet kod nekog učenog čovjeka da mu objasniš što. A ona nikako nije smjela po noći da uđe da otvori tu sobu. Međutim, sutrada kad otvore, nema ništa u sobi. Onda je ovaj šejih rekao, ja bi volio da odem lično sa vama i da se uvjerim. I otišao je i tu večer isto je imam čovjek. I u tom momentu, kad se to dešavalo, kad je čuo te glasove do plaća i šeji je počeo. I onda je rekao, Allahu ekber, ovo su Allahovi meleki koji su svaku noć dolazili na gozbu da slušaju lijepo učenje Kur'ana vaših čirke, a već je bilo odlično o čemu se radi. Pa kaže sada plaću što nema toga glasa. Oni su došli da plaću. Da pokaže Allah subhanahu wa ta'ala kroz jedan keramet. Da braćo naša djela nisu uzalu. I da ono što radiš nije uzalu. Da tvoje učenje Kur'ana ima tragove da od tog ima sela, da je to velika stvar. Allah subhanahu wa ta'ala daje kerane i čuda da se ustvrste srca vjernika, da se poveća iman vjernika. A šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala? فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا يُنْظَرُونَ Za kafire nisu i ni nebo ni zemlja oplakivali, nije imao ko da na njih baci pogled. Što znači, kaže učenjaci, kada umre mumin, onda plaću i nebesa i zemlja. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له Kako god za, za istinu ima nagrada, tako za neslijeđenje istine i za srljanje u zabludu kazna. Kada je pošla skupina mladića na jednu igranku, na jednu feštu, a to je istini događaj, tako mi Allah, sakupila se ekipa i 300 km ima fešta. Zamislite, 300 km, ali njima nije brsko otići na taj der šeitanski. A, da treba 300 km otići na def nije uspjela. I 300 km ekipa u auto i hajmo. I šta se dešava? Bilo je to jedno arapsko U putovanju, kada su bili, bila je tabla, dakle bilo je još više od 300 km. Dolaze do table 300 km Dama, grad. Jedan od ovih momaka koji su sjedli u autu kaže vidio sam da umjesto, vidio sam tablu na kojoj piše 300 km džehennem. Ne da mam, džehennem, i to sam vidio tako mi Allah svojim očima da sam vidio da piše džehennem. I on je to rekao. Kaže, ste vidjeli vi šta piše ovdje na ovom tablu? Jesmo, 300 km da mam. Kaže, ja nisam to vidio. Šta ste ti vidio? Kaže, ja sam vidio 300 km džehennem. Ma daj, kaže pusti. Znate ono kako omladina odmah to baca na šalu. Međutim, oni su šli dalje i on je bio pod dojmom toga, njega je već uzeo strahu. Kada su došli tabla 200 km džehenne, Kaže, braćo, 200 km džehennem, jeste li vidjeli ovo što piše? Nismo, kad nismo vidjeli da piše 200 km na tako mi Allaha, on njima se kune, kaže, ja sam vidio, piše, 200 km Išli su tako, on je njih pokušavao malo da okrene, da razmišlja o tome, međutim nema fajde, znate ono kad, kad insan zaguri, pa samo u kafanu. Kad ga malo sto vezalo, daj samo da ide u kafanu, ne uzubilo. Da Allah uputi se na Došli su do table 100 km džene. I tada on je vidio da, da je to nešto stvarno, stvarno neka velika opomena. I onda je rekao, pustite me, molim vas, ja ne mogu više s vama, ja ću ovdje, kaže, izići. Od straha, taj mladić jedan se odvoji i kaže. I on je izišao i šta se dešava? Izišao je i on će sada nazad, a ovi su otišli e, Oholost, znači, oholost je Znate, ono, kad ti neko nešto savjetuje, a ti uporan u suprotno to isti. Šta se dešava? Nakon izvjesnog vremena stopiranja staje njemu jedan kamionđija i on sjeda, a taj kamionđija kad je ušao odmah primijetio je na njemu, on je blijed kao krpa što mi kaže. Kao da je vidio ne znam šta. Kaže on njemu, što si ti takav? E, sinko, kaže da si ti vidio ono što sam ja vidio i ti bio, bio ovakav možda i ima. Šta si vidio? Kaže, vidio sam saobraćajnu nesreću, auto koje je zgužvano, niko živ osto nije on. Kaže, Allah, ti te mi kaže kako je to auto, možeš mi da opisati. I on opiše kad ono auto u kojem je se on do malo čas Oni momci svi izgledaju izginuli na putu prema džehennemu. Answer a prayer, Allah. Peace of Allah and blessings of Allah be on our Prophet Rasulullah. Peace of Allah. Naravno mi ne kažemo ništa sigurno, ali mi samo kažemo i koristimo ove istinite događaje i priče za povijek يا من يرى يا من يرى يا من يرى مد البعوض جناحها Dolazi kod jednog šeha, držao ders i sad bilo ovako omladine naroda I dođe do njegovih ušiju da je jedan od njih rekao, a on je držao predavanje, braćo, u nekim, hajmo reći, stvarima, očišćenju. po za početnike u islamu, kako se treba očistiti ste male nužde, velike nužde i tako dalje abdestu. I ušao je ovaj jedan i rekao je je temi znate male stvari što je pa za pričam o tome došlo je do šeha da je on omalovažio na neki način taj ders i znate šta je uradio kad je sve završilo zovno je tog mladića na sam Dođi vamo. I šta mu je Imam za tebe jedan, jedan onaj, jednu priliku da uradiš nešto za mene jednu veliku stvar, ja ću čim dovo Allah subhanahu ta'ala da tala, za to nagradi i tako dalje. Dakle, trebaš da uradiš nešto. Sad, šta? Kaže, idi u tamo na pijacu, idi u grad i donesi mi tri očije unutrice. A da ne upotrediš nikakav sud. Nikakvu stijelu. Zamislite tu. potiču u mjestu, tamo sve, ona, sve one droge, ono sve što ima, i jednu, jedna ono u jednu ruku, drugo u drugu ruku, kaže čeću ono treću, stavi u usta, kaže, zakači za usta i nosi tako kroz grad, donesi tu. A Marko će to, kroz grad proš tako, Allahu ekber, a i tako zahtijeva. I on ode, jezba je on to se sam slobio dok je došao. I šta se dešava? Kaže, šej, gdje mi traži mudrost ovoga, zbog čega si ovo ne traži? Kaže, uradio sam to, sinko, da bi u tebi ubio ovost. Da bi u tebi ubio ovost. Znate, ti već počeo pametovati. Ti malo nešto naučio, već ocjenjuješ je li predavanje dobro ili nije. A tek postoji ti u islamu. A odmah ti sad Feteizadam. I ti to ocjenjuješ. Hvala, spusti se lako. يا من يرى ويرى مكان الوطئ من أقدامها أقدامها في سيرها وحثيثها أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم منك العطاء يا Ili primjer čovjeka kojeg ja, koji je naučio jednu lekciju isto vezano za ovu temu, kaže Isan jedan mumin, borio se sa samim sobom da jednostavno sve druge mumine vidi boljim od sebe, a da on je ispod njih u rangu imana i kaže Smatrao je tako sve dok nije došao do jednog mjesta, kaže, kad ono čovjek prislonuo se u ženu i zagrlio je, a pored njega flaša. A bili su okrenuti leđi. I kaže, u tom momentu, gledajte šta mu donosiš, mu šeitan misao. E vala, ako su svi oni bolji od mene, ovaj sigurno nije. A on prvo što je pomislio da to dvoje čini haram. Prvo, to je šeitanska misla. I on priđe tamo, kaže, šta to radite? Ko ti je tu? Kaže, ovo je moja majka, majčica. Čovjek sjedi sa svojom majkom i normalno, prirodno voliš svoju majku, kriliš je svaki dan. I to ti je sela i bari. Ovo je moja majka. Kaže, što što ti ova flaša? Kaže, to mi je voda zavista. Hvala, E kaže, Allah svi su boljeli. Svi su boljeli. Nikad više neću pomisliti da sam ja boljeli. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podali korisno znanje, da nam očiti naša srca od licenijerstva, oholosti, od grijeha i svakog sva. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da podigne našu deređu kod njega, da nas, da budemo kod njega voljeni i dragi, da bude u našim očima mali, ako da Allah subhanahu wa ta'ala veliki, da nam Allah svima oprosti i da nas sve zajedno uvede u lijepi džennet, da nas sačuva džehennemske vatre. في